klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Labvakar, darbie rādījumi, arī Latvijas klausītāji. Ir otrdiena, pulkstenis drusku pāri astoņiem. Un kā ierasts šajā laikā kustības prosanktitāte raidījums vairāk, tālāk, dziļāk. Šodien studijā būs Signe un Dita. Un um, šis ir eh, mazliet saldsērīgs brīdis, jo šis ir eh, mūsu pēdējais šīs sezonas raidījums. Un eh, arī raidījumam vairāk tālāk dziļāk ir pienākusi devītās sezonas noslēguma epizode. Ehm, pateicamies ehm, visiem, kas jūs esat bijuši kopā ar mums un arī būsiet. Un ehm, arī pēdējā epizodē, kā ierasts, mēs pārdomāsim Dieva vārdu un padalīsimies ar kā tas uzrunā katru no mums personīgi. Un um, darīsim to izmantojot mūsu kustības dibinātāja Guljermo Džekvintas radīto metodi eksplozīvais evaņģēlijs. Tātad mēs ļausim evaņģēlijam um, eksplodēt mūsu sirdīs, aizdegt mūsu sirdis un um, atklāt, kas ir tas, ko, ko šodien īpaši mums vēlas pateikt um, kungs. Un um, jā, metodē ir trīs soļi. Uh, mēs um, Ar mīlestības skatienu uzlūkojam vārdu, ar eh, gudrības apgūšanu pārdomājam, kāpēc tieši šis vārds man šodien uzrunā, un eh, pravietiskais norādījums mums palīdz dzīvot Dievu vārdu, jo tā galvenā doma mūsu kustības dibinātājiem bija, lai mēs neesam cilvēki, kas vienkārši lasa evaņģēliju vai svētos rakstus, bet, eh, bet lai tiešām dzīvojam to, um, kas, eh, kas tur ir un kas mūs uzrunā. Bet eh, kā ierasts, tad sāksim ar dziesmu. Thank you. gars, dievišķais gars, mēs piesaucam tevi, uzklausi mūsu lūgšanu. Svētais gars, tu esi trīsvienīgā mīlestība, kas vieno tēvu ar vārdu. Mēs, mēs piesaucam tevi, uzklausi mūsu lūgšanu. Svētais gars, tu esi tēva misionārās mīlestības izpausme, kas dodas uzmeklēt savus bērnus. Mēs, mēs piesaucam tevi, uzklausi mūsu lūgšanu. Svētais gars, tu esi mūžīgā vārda iemiesošanās autors Marijas klēpī. Mēs, Mēs piesaucam tevi, uzklausi mūsu lūgšanu. Svētais gars, tu esi svētdarījis baznīcas vasaras svētku dienām. Mēs piesaucam tevi, uzklausi mūsu lūgšanu. Svētais gars, tu mūs visus esi aicinājis uz svētumu. Mēs piesaucam tevi, uzklausi mūsu lūgšanu. Tagad klausīsimies Dieva vārdu Un mūsu kustības dibinātāja metodi var izmantot pie jebkura um, svēto rakstu fragmenta, bet um, mēs uh, savā raidījumā pārdomājam jau svētdienas fragmentu. No vienas puses, lai sagatavotos labāk svētdienai, bet mēs zinām, ka uh, Dieva vārds katru dienu var mūs uzrunāt savādāk. Un uh, tas, ko mēs darīsim šajā raidījumā, mēs um, pārdomāsim svētā Marka evaņģēlī 14. nodaļas ehm, fragmentus, um, jo, mē, lai arī svētdien ir ehm, astotā um, parastā liturģiskā laika svētdiena, bet um, Rīgas diecēze – atzīmēs arī Jēzus miesas un asinsvētkus ar procesiju, kas um, tiek svinēti ceturtdien, bet uh, tā kā Rīgas diecēs tos svinēs arī svētdien ar procesiju, tad šodien mēs pārdomāsim um, svētā Marka evaņģēlijā nodaļas fragmentu. Un uh, jā, arī ja jums ir kādas pārdomas, tad uh, droši varat rakstīt mums īziņas, telefons īziņām 266 77 272, droši uzrakstiet, uh, kādu kas eh, no evaņģēlīja fragmentu uzrunā jūs, varbūt kāds vārds vai teikums, tad atgādināšu, jā, mēs lasīsim svētā Marka evaņģēlīja 14. nodaļas, 12. līdz 16. un 22. līdz 26. pāntu, un um, droši padalieties ar vārdiem, kas uzrunā jūs. Un jā, ļausim Dievam būt klātesošam. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis svētais Marks. Bet pirmā neraudzētās maizes dienā, kad upurēja lieldienu jēru, viņa mācekļi sacīja viņam, kur tu vēlies, lai mēs ejam un sagatavojam tev lieldienu maltīti. Un viņš sūtīja divus no mācekļiem un sacīja tiem, ejiet pilsētā un jūs sastaps cilvēks, kas nes ūdens krūzi, sekojiet viņam. Un kur viņš ieies, tur sakiet nama kungam, ka mācītājs jautā, kur ir mana telpa, kur es ar saviem mācekļiem varētu ēst lieldienu jēru – un viņš jums ierādīs iekārtot lielu istabu un tur sagatavojiet mums. Un viņa mācekļi aizgāja un iegāja pilsētā un atrada, kā viņš tiem bija sacījis un sagatavoja lieldienas. Un Jēzus viņiem ēdot paņēma maizi, svētīja to lauza, deva viņiem un sacīja, ņemiet, šī ir mana miesa. Un viņš ņēma biķeri, sacīja pateicību un deva viņiem, un tie visi dzēra no tā un viņš sacīja, šīs ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiks izlietas. Patiesi es jums saku, ka es jau vairs nedzeršu no šiem vīnu koka augļiem līdz tai dienai, kad es to no jauna dzeršu Dieva valstībā. Un viņa slavas dziesmu nodziedājuši izgāja uz olīvu kalnu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristum! Mm. Eksplozīva evaņģēlīja pirmais solis ir eh, mīlestības skatiens. Mēs atveram sirdi un um, skatāmies uz vārdu un ieklausamies, kas ir tas, kas mūs uzrunā. Vai nu viens vārds vai teikums, bet um, jā, tīri personīgi. Dīta, kas šodien uzrunāja tevi? Man uzrunāja vārdi, kur Jēzus lauž maizi, deva viņiem un sacīja, ņemiet, šī ir mana miesa, un sacīja, šīs ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiks izlietas. Paldies! Tevi. Mani, <laughs> mani uzrunāja vārdi, kur tu vēlies, lai mēs ejam? Un viņš jums ierādīs iekārtotu lielu istabu. Uh, tie ir vārdi, kas šodien uzrunāja mani. Atgādini, dārgais klausītāj, ka um, arī tu droši vari padalīties ar vārdiem, kas uzrunā teli, tevi. Telefons izņem 266 77 272 un lai pārdomātu evaņģēlī, lai skan dziesmu. Jēzu, Euharistija, tu maigais Marijas dēls, ak Jēzu, Euharistija, tu maigais Marijas dēls, esi ar mani, esi ar mani ar mani visa ceļa garumā. Esi ar mani, esi ar mani visa ceļa garumā. Aklājies vienmēr tevi mīl. klājas vienmēr tevi mīlētu. Esi ar mani, esi ar mani. ar mani visa ceļa garumā, garumā. Esam atpakaļ un turpināsim ar um, eksplozīvā evaņģēlija otro soli, kas ir gudrības apgūšana, kad mēs pārdomāsim, kāpēc tieši šis vārds man šodien ir uzrunājis. Bet pirms tam vēl mums uh, klausītāja Rīta dalās pārdomās, kad mani uzrunāja vārdi, paņēmis biķeri, viņš pateicās un deva tiem, un visi dzēra no tā, un viņš tiem sacīja, tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiks izlietas. Patiesi es jums saku, es vairs nedzeršu no vīna koka augļiem līdz tai dienai, kad es no jauna dzeršu Dieva valstībā. Bet, um, jā, Dīta, padalies, um, kādas ir tavas pārdomas, kāpēc tieši šie vārdi tevi šodien uzrunāja? Kā jau minēju, man uzrunāja ņemiet, šī ir mana miesa un šīs ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiks izlietas. Uh, manas pārdomas bija par evaharistiju, ka tai būtu jābūt mūsu dzīves centrā un galvenajam mūsu ticības avotam. Un uh, es daudzkārt esmu domājis, tā vienkārši, kas ir, tāds, kas, ir, kas ir tās cienīgs un ir tik skaisti, ka Kristus parāda, ka, uh, ka neviens nav Jēzus svētuma necienīgs un ka neviens nav arī būtībā Jēzus svētuma cienīgs. Uh, bet ar savu svētumu viņš mūs dara dzīvus Euharistijā. Caur šo savu Kristus upuru, savu, savu darbu, lai mēs arī varētu būt svētdarīti taisnoti, Dieva bērni un tādi, kuriem ir daļa pie viņa dievišķās dabas. Man uzrunāja, kad uh, viņš uh, saka, nāciet, ņemiet, un uh, ka šīs ir manas jaunās derības asins. Tā tas uh, jaunās derības, es pārdomāju, veco, vecās derības... Uh, jaunās derības nozīmi, eh, ka Kristus miesā jau būtībā ir arī vecā derība, bet, jo jaunā derība ietver arī veco derību, bet šobrīd mūsu dzīvē derība ar Dievu ir jaunā derība, un ir tik skaisti, ka Jēzus mums tik bieži un tik ie, un dāvā šo iespēju, ka mums ir šī iespēja iet pie žēlstības troņa un saņemt viņa upuri. Super. Uh, Um, man šodien pārdomas bija par um, vārdiem, kur tu vēlies, lai mēs sējam. Un, um, un tas arī ir tāds um, ikdienas atgādinājums, un, um, un šis te jautājums um, um, krustceļu brīžos, kad um, Dievs, nu, kur tu vēlies, lai sēju, pa kuru ceļu, un um, un vadi mani, un kur, kuras ir tās um, lietas, kas varbūt man jāizvēlās. Un, um, un pēc tam, um, kad Jēzus um, viņus sūtīja un izstāstīja, kad uh, viņiem jāiet pilsētā un um, jāpar, jāatrod uh, šī vieta, kur viņi varētu ēst lieldienu jēru, tad viņi atradīs to vietu un uh, viņam parādīs, um, viņiem ierādīs uh, lielu iekārtotu istabu. Un tas, tas man ar, liek aizdomāties par to, cik ļoti uh, liela istaba manā sirdī ir Dievam, un, uh, un cik ļoti tā ir uh, sakārtota, un uh, sakārtot arī Euharistijai, tātad um, par to, vai ir grēksūdas sakraments, vai, vai ir uh, šī saruna un lūkšana ar Dievu, uh, Un, um, jā, tādas uh, ikdienišķas lietas, un um, tās ir tās lietas, par ko es šodien aizdomājos. Bet ar uh, to, ka mēs padomājam, vien nepietiek. <laughs> Tāpēc mums eksplozīvie evaņģēlija ir arī trešais solis, kas mums ir uh, pravietiskais norādījums jo mūsu kustības dibinātājs vēlējās, lai mēs esam um, tie, kas dzīvo Dievu vārdu, nevis izlasa un aizmirst par to. Tad um, trešajā solī mēs apņemamies kaut kādas lietas, ko darīt, lai tiešām dzīvotu to vārdu, kas mūs ir uzrunājis. Kāda būs tava apņemšanās dīta šajā nedēļā? Man apņemšanās ir tāda īsa. Tieši par evaharistiju, ka es apņemos pārdomāt šo milzu dāvanu un tās nozīmi, būtību manā dzīvē, un es arī vēlētos, ka tā tiešām ir ikdienā manas dzīves centrā un galvenais mans ticības avots tad uh, man droši vien būs līdzīgi, jo, mm, ja man šie vārdi, kas uzrunāja, bija uh, kungs, eh, kuru seju, un uh, cik liela uh, vieta manā sirdī un uh, dzīvē ir Dievam, tad um, droši vien um, svarīgi un vērtīgi ir grēksūdze, un par to atcerēties arī ikdienā, ne tikai lielos svētkos, bet um, jā, šī tā ir saruna un, um, un tāda patiesa uh, vietas ierādīšana Dievam, kad um, savā ikdienā viņam tiešām parādīt šo te, šo te eh, lielo telpu, sakārtoto, Jā. kas būs mana dvēselīte. <laughs> Cik skaisti. Ļoti skaists noslēgums mums um, devītajā sezonā. Mēs um, no savas puses sakam um, lielu paldies um, klausītājiem par uh, ziedojumiem, uh, jo mūsu raidījums, tāpat kā jebkurš cits eh, rādījums, arī Latvijas raidījums var pastāvēt tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem, un mēs um, sakam lielu paldies un aicinam arī turpināt atbalstīt rādījumu arī Latviju, lai mums būtu arī desmitā sezona un vēl vairākas sezonas. Um, tāpat mēs um, uh, mazliet reklamējam arī sevi ar uh, rādījumu arī viss nebeidzās un ar māju viss nebeidzās. Uh, Mums, kā kustībai, 15. jūnijā ir liela svētki, jo mēs svinēsim mūsu kustības Guljermo Džakvintas um, 30. gada dienu, kad um, viņš ir aizgājis mūžībā. Un um, pateicoties ta, un uh, svinot šos svētkus, um, mēs um, organizējam uh, svēto misi Jēkaba katedrālē, uh, pulkstens 18. Eh, tātad 15. jūnijā pulkstens 18. Svēto mīsi celebrēs ehm, arhibīskaps Zbigņevs Tankevičs un eh, pēc mīsas pulkstens 19. Eh, mums būs ehm, smilšu, smilšu teātra, droši vien to var tā teikt, bet smilšu kino video par Džekvintas un mūsu kustības dzīvi. Tā kā varam pierakstīt savos kalendāros 15. jūnijas, pulkstens 18. svētā Jēkaba katedrālē. Un jā, ja vēl vairāk informācijas par mūsu kustību vai par to, kas mēs esam, tad droši meklējiet mūsu Facebook lapā, sekojiet līdzi, tāpat arī mājaslapā prosanktitāte.lv. Un jā, noslēgsim ar lūkšanu. Jēzus maize no debesīm, kas mums tiek dāvāta – Tu esi mūsu vienotība, Tu esi augšām cēlies mūsu labā. Viņa ciešanu naktī Jēzus lauza maizi. Ņemiet un ēdiet to, upuris ir par jums. Kas manu miesu ēdīs un manas asinis dzers, būs manī un es viņā. Tam būs mūžīgā dzīvība. Jēzus parādījās un sacīja savējiem: Miers ar jums! Tēvs man ir sūtījis, un es jūs sūtu. Sirsnīgs paldies, ka jūs bijāt ehm, šajā sezonā kopā ar mums. Šovakar eh, studijā bija Signa. Dita. Mēs eh, vēlam jums eh, svētīgu vakaru un tiekamies jau citur <laughs> nākošajā sezonā. saviem bērniem, visiem saviem bērniem, paļāvību svētiem ļūt. Ak, Marijas bezvainīgā sirds, jebkura svētuma dzīvais paraugs, dod visiem saviem bērniem. 他们自己。